leistes kai sucaminus. Leistes en hodoe tina apocteinas, epeide hupo ton paratuconton edioceto, catalipon auton heigmagmenon efeuge. Ton de anticrus hodeuonton punzanomenon autu tini memolius menas echei tas geiras, elegen apo su caminu ne osti catabebe cenai. Cai ho stauta elegen, hoi diocontes auton epelzontes cae sullabontes apotinos su caminu anestaurosan. Hede efe pros auton. Al egoge uc axomai proston son zanantos huperetusa cae gar hon autos fonon e pergaso, tuton eis e me apematu. Huto polacis cae hoi fusei chreistoi, hotana apenion hos fauloi diaballontai, cat auton ponereu estai uc ocnusin.